Ens trobem dintre d'un poble ben perillós anomenat Matadepera. Mireu com la policia situa per la nit a les rotondes d'entrada al poble. Controlen els conductors que volen accedir a aquesta zona tan perillosa. Aquest guàrdia declara que s'han detectat algunes retransmissions per ràdio d'un grup molt perillós anomenat Matadepera DF i volen que siguin identificats. L'única pista que tenen fa referència a Matadepera Ràdio dimarts a les 10 de la nit. La resta són incògnites.